Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! darbie rādījumi, arī Latvijas klausītāji. Jūs klausāties raidījumā Dievs ir ļoti, ļoti labs. Mani sauc Santī, un šodien um, esmu ar kādu īpašu viesi. Sveiki. Mani sauc Katrīna. Sveiki, <laughs> Sveiki. Katrīna. Um, patiesībā šodien Katrīna ir ieradusies, lai nedaudz parunātu un pastāstītu par uh, jauniešu vakariem, uh, kurus, uh, jā, kurus viņi patiesībā organizē. Uh, varbūt, es nezinu, varbūt mēs varētu sākt nedaudz ar tādu tā kā, uh, lēcienu atpakaļ pagātnē. Uh, uz varbūt šī gada vasaru, kad, kad jums un vēl pāris jauniešu vadītājiem radās šī ideja vispār veidot tādus vakarus jauniešiem, kas, jā, kas īsti bija tas iemesls un, un kā, kāds bija tas process? Patiesībā mēs jauniešu vakaru sākam rīkot um, no marta jau. Un tas um, pat nebija tā, ka man bija kāds plāns vai ideja viņus rīkot. Um, un es pat tajā brīdī vēl nebiju saistīta ar Jēkab katedrāli, kas viņas sāk taisīt, jo stājas jauniešu vakaru svētā Jēkab katedrālē. Un tas viss sākās ar to, ka eh, es aizgāju uz vienu tikšanos, kas not, eh, kur bija, kur bija es, kur bija Anda Aleksandrova, um, arhibīskaps um, Zbigņevs Tankēvičs, un tad arī abi Jēkab katedrāls priesteri, priesteris Aivars un priesteris Renārs. Un es vairs godīgi, ka es vairs neatceros, par ko mēs tur runājām. Tas bija lielākoties tieši arī saistīts ar viņu jau, jauniešiem katoļu pusē, jauniešiem, katoļu jauniešiem šeit pat Latvijā, kā viņus mazliet aktivizēt. Un, jā, es runāju, un man bija laika mazliet par daudz labu ideju. Es redzēju, kā arhibīskaps viņas pierakstīja. Nu, es to godīgi sakot, neredzēju, man pēc tam par to pastāstīja. Bet um, pēc tā, bet pēc tā um, visas, visas apulces pie manis pienāca arī Priesis Renārs un pajautāja, Varbūt es vēlētos um, nu, tagad darboties katedrālē ar jauniešiem, taisīt jauniešu vakarus. Man liekas, ka tā bija tāda brīnišķīga lieta, ka viņš man tā atnāca, ka viņš man tā piedāvāja. Jūs arī jūtu vēlmu kaut kā izpalīdzēt katedrālē, jo neilgi pirms tam es biju pieteikusies um, Grozberga stipendijai, kas ir stipendija, kam var pieteikties visi katoļu jaunieši, kas studē, lai dabūtu papildus finansiālo atbalstu viņiem vajadzīgajām lietām. Un es biju kā savu, un es tajā brīdī par Rīgu arī negaidu nekādā vienā specifiskā draudzē, klaiņoju gan starp um, katedrāli, starp Magdalēnu, starp Franciskiem. Praktiski, kas tie dienā man bija tuvāk. Un, um, un jā, kad es pieteicos šai stipendijai, es toties um, kā savu draugu, jo tur prasa arī draugi un arī kādu vēstuli no tava draudzes prāvesta. Es palūdzu jā, par Iesēru Maivaram, Priesēram Renāram, un viņi man uzrakstīja un es ieguvu šo stipendiju. Un es jūtu ļoti lielu vēlmi līdz ar to kaut kā palīdzēt pretī par to, jo kā nekā tā stipendija man palīdzēja diezgan nesen nopirkt jaunu instrumentu. Un, um, jā, tad viņi man pajautāja par šo, un es piekritu. Un mēs sākām rīkot šos jauniešu vakarus. Sākumā jā, viņi bija mazāki, sākumā es viņus viena pati rīkoju, tad pievienojās vēl viens. Uh, Nu, nu, tagad jau man tāds tuvs draugs, um, kurš ar Domenico kur mēs kopā likām prātu, sākām rīkot, un tad ar laiku. Un tad vasarā mēs pievienojam mūsu komandā vēl divus um, cilvēkus, kas ir ļoti regulāri arī nāca jauniešu vakariem, kas mums likās, kas varētu ļoti palīdzēt visu šo jauniešu vakaru aktivizēšanai. Viena no viņām sauc Marija. Viņa pašlaik mums vairāk nodarbojas ar um, Tieši jā, viņa ir tas, kas vairāk ir darbojas ar cilvēkiem, tā kā palīdz sagādāt ēdienu, pajautā, vai visiem viss ir, un tā kā aktīvi komunicē ar cilvēkiem. Un tad otrs ir um, Hairo. Viņš toties vairāk nodarbojas kā tāds, varētu teikt, darba <laughs> spēks, kā tāds liels atbalsta punkts, jo, nu, Viņš, diemžēl, šobrīd ir tāda situācija, ka viņš nevar apmeklēt uz visi, visus jauniešu vakarus arī lekciju dēļ. Uh, kas ir ļoti saprotams, skatoties, kad man pašai iet mazliet tā aizdomīgi ar lekcijām. Bet toties reizēs, kad viņš ir, viņam vienmēr var paprasīt, ja kādu palīdzību, kādā lietā, vai tas ir palīdzēt ar ēdieniem, parunāt ar cilvēkiem, kaut ko novadīt, un viņš vienmēr palīdzēs. Tā kā viņš ir arī tāds ļoti liels atbalsts. Un tad, um, tad es, es šobrīd vairāk nodarbojos ar tādu um, programmas, uh, pat ne īsti programmas gatavošanas pusi, bet varētu teikt vairāk ar tādu aktivitāšu gatavošanas pusi, kā, um, kā teiksim, Viktorīnas un apmēram tāda veida grupu spēles, um, kāds parasti <laughs> redz televīzijā. Un um, Domeniko ir tas, kurš um, nu, tieši pasniedz šo um, galveno, kas ir um, tā teoloģiskā puse, vai nu tas ir pēc sakramentiem, vai arī par ko citu tēmu, ko mēs tajā dienā bijām plānojuši. Jā, tas ir ļoti interesants. Vienkārši nedaudz gribēju piebilst, ka mēs šobrīd varam novērot patiesībā visapkārt, um, viscaur Rīgai, visās, uh, nu ne visās, <laughs> protams, bet ļoti daudzās Rīgas baznīcās šobrīd tieši jaunieši. Uh, jauniešu kalpotāji ir rīktīgi aktivizējušies, un, un tā ir jauniešu vakars, piemēram, Franciskos. Es zinu, notiek. Tu pirms tam minēji, ka vēl, jā, man liekas, uh, Alberta jaunieši arī jā, jā. Uh, rīko jauniešu vakars katru nedēļu. Un uh, patiesībā, kas man liekas tik interesanti, ir tas, ka jā, tas, ko, tas, ko es personīgi uh, saprotu, kā jauniešu vakarā, vēl, no, vēl no laikiem, kad es uh, gāju, gāju uh, kā, kā to sauc, iesaistīts mācību, laikam, iesaistīts mācībā, jā, kad es uh, vēl, nebiju, vēl nebiju iesvētīta un vēl nebiju kristīta. Un es atceros arī Uh, tikai bija iepazinusies ar tādu jauniešu vakaru konceptu. Un, un, un principā tas, ko mēs darījām, jā, mēs palasījām Bībeli, mēs uh, paspēlējām mūziku, bet man prieks dzirdēt, ka jūs darat arī kaut ko tādu, piemēram, ka jūs mācāt, uh, jā, pasniedzat jauniešiem arī katehēzes, kas ir, uh, nu, savā ziņā pareizi. Jā, mūsu jauniešu vakar viņi ir tādi, kā mēs paši tur jokojam, tādi teoloģiskāki, akadēmiskāki virzīti. Jo, kā piemērs var teikt, mums ir arī tāda viegla sadarbība ar Albertiem un ar Franciskiem. Mēs dažreiz, kad mums visiem laika sakrīt, mēs rīkojam kopīgus pasākumus. Pēdējais kopīgais pasākums, diemžēl, bija pirms kāda laiciņa. Tas bija uh, vasaras vidū, tur varētu uz jūlija beigām mēs rīkojām kopīgu pārgājienu jūrmalā. Un tas arī ir ļoti skaisti. Arī, arī tā sadarbība, visi ir ļoti forši cilvēki. Bet jā, mēs esam savā vidū izveidojuši tādu mazu stereotipu jau. Mums pašiem ir jautrāk. Kā piemēram, Albertiem ir varētu teikt, šie aktīvākie jaunieši vakar mm. no mums visiem. Viņiem tur parasti notiek viss šīs slavēšanas, pielūgsmes, aizlūgšanas, tur um, nu, aktīvākas aktivitātes, tādas varbūt arī mazliet vairāk sportiskākas. Un, um, un tikmēr franciskiem viņiem, ir, vai, viņiem nenotiek, cik es zinu, viņiem nenotiek regulāri jauniešu vakari, bet tad, kad viņiem notiek, viņi ir vairāk vērsti tieši uz lūgšanos nu, kā teiksim, vienkārši tāda lūkšanās vai rožu kroņa skaitīšana. Piemēram, pēdējā ziņa, ko es no viņiem dzirdēju, man liekas, bija nu, viena no pēdējām, bija, kad viņi kopā taisīja rožu kroni, kas man likās ļoti, wow. tas bija ļoti forši arī, tu vienreiz darījusi, un tas ir ļoti interesanti. Un uh, viņiem vēl bija kaut kas ar, kaut kāda diskusija par priesteriem, es viņas nemaldos. Jā, un tikmēr mums ir, nu, jā, kā teicu, mums ir vairāk tādas kā uh, formācijas, mums ir vairāk jā, tāds teoloģiskāks. Mēs runājam par sakramentiem, par mazliet par, ba, nu, par pašu baznīcu, baznīcas vēsturi, par katehēzi. Jā, mēs, mums ir vairāk tā uz prātu virzītās meistarklases fuinē vai jauniešu vakari. <laughs> Jauniešu vakari, jā. Jā, un cik ilgi sanāk, ka jūs jau organizējat tos jauniešu vakarus kopīgi? Nu, um, tā man mazliet jāpaskaita. Bet man liekas, kopā varētu būt kādi seši mēneši. Tagad es izlaidu vasaru, jo vasaras periodā mums, mēs īstenībā neko nedarījām. Mm. Jo daudz brauc, nu, jo Rīga tā tomēr tāda studenta pilsēta, daudz brauc projām no Rīgas. Mēs uh, vasaras laikā tieši jā, to pārgājienu taisījām, kas bija tāds kopīgs pasākums vairāk. Man liekas, ja skatās jau no tā apmēram marta sākuma līdz šim brīdim, šiem mēnešiem, kad viss saskaita kopā apmēram kādi seši arī sanāk. Oho, vesels pusgads. Uh, jums jau ir kabatā, jā, wow. Um, Jā, tad mans nākamais jautājums noteikti būtu. Tā kā tu esi nedaudz ieskicējis tādu pagātni vai vispār uh, laika līniju tam, kā jūs jaunieši vakar tapa, uh, varbūt varētu pastāstīt nedaudz par, uh, par saviem iespējām kā vadītājai, tāpēc ka mēs parasti dzirdam no jauniešiem viņu liecības. Uh, Jā, tur tas jauniešu vakars bija rīktīgi forši. Dievs man tur uzrunāja vienā veidā, mēs, mēs, mēs tur lūdzāmies to un to. Bet kā, tas, kā tu šos jauniešu vakarus izdzīvo pati, esot jaunieta, un tos arī organizējot? Nu, viena lieta, ko es simtprocentīgi teikšu, tas nav viena cilvēka darbs. Jo tā bija laikam mana pirmā pieredze ar jauniešu vakariem, bija Sigūdas draugzē. Tur mums parasti bija viens vadītājs. Un patiesībā vienam cilvēkam šos jauniešu vakarus taisīt ir ļoti grūti. Tu esi atbildīgs par programmu, par ēdienu, par to, lai viss ir sakārtots. Tev vēl arī ir bieži vien mēs, nu, tā kā Siguldas draudu mazāk pilsēt, mēs vai tuvāk viens otru pazinām, tad vēl um, tas vadītājs bija atbildīgs par to, ka, tā, ka viņš visus uzrunā, visus uzmundrina nākt, un šādā veidā um, tas cilvēks ļoti, ļoti ātri izdega, un tad aizgāja projām, tad mums nāca jauns. Arī ar tādu pašu deksmu kā iepriekšējais, bet toties, viņš arī atkal ātri izdega. Jo šajā gadījumā mēs arī vairāk runājam par pusauģiem. Mums ir, jā, mums ir vairāk tādi uh, jā, mums ir jaunieši, mums ir bērns starp 20 un 30, varētu mm -hmm. teikt. Un es teiktu, ka man tā pieredze pašlaik ir bijusi laba. Protams, ir stresaini, īpaši pašā sākumā, kad vēl neko nezināju. Bet tagad, kad ir arī ka man ir izveidojusies komanda, kurai es varu uzticēties, kur zinu, ka arī pavilks savas, um, um, izdarīs um, savus darbus, ko viņi ir uzņēmušies. Tad šī pieredze ir noteikti palikusi daudz mierīgāka. Un, protams, katru reizi vēl projām ir kaut kāds stresiņš, jo es personīgi neesmu tāds vislielākais ekstraverts. Man, man ir grūti slēgt runāt ar cilvēkiem, bet man kā jauniešu vadītājiem to ir jādara. Bet par laimi manā komandā praktiski visi ir tā ļoti zāru vērsti, runātīgi. Man ir vienmēr šī iespēja mazliet maliņā kaut kur nolīst. Un, jā, parasti Ar jauniešu akariem ir tā, ka visgrūtākais ir tieši sākums, kamēr tie cilvēki atnāk, kamēr viss iesākas. Parasti visi atnāk, visi savā starpā runā. Ir, teiksim, mums vienmēr jauniešu vakarā ir otrdienās, pulksten septiņos. Un tad, teiksim, mēs izdomājam līdz 7.15 pagaidīt. Vispārējais tur nonāk 7.15. Ir cilvēki, viņi savā starpā runā. Tagad vēl pa vidu jāiet, jau tas viņa sarunās, lai iesāktu to visu programmu, lai viss neievilktos arī par ilgu. Un tā kā varētu teikt, šīs pirmās 30 līdz 40 minūtes ir tādas visam. Um, visgrūtākās, visarežģītākās, lai visi ietu tādā plūsmā iekšā. Bet pēc tam jau viss parasti iet pēc plāna, pēc tam, kā piemēram, kas iepriekš minēja Domeniko, to uzrunu pastāstīs, kā piemēram par sakramentu. Rītdien mēs runāsim par evaharistiju. Mm -hmm. Viņš pastāstīs šo, tāpēc mums būs kaut kāda aktivitāte ko es rīkošu, kad būs līdzīga Viktorīnai. Un tāpēc tam jau aiziet arī tāda atvērtā sadraudzības daļa, kur vienkārši cilvēki atkal savā starpā runā, un tad tur jau viss eh, mierīgi aizplūst. Bet tieši jā, pirmie momenti ir visgrūtākie, pēc tam jau viss aiziet. Jā, labi, es tevi šeit pagaidām <laughs> apstādināšu, un mēs dosimies nelielā muzikālajā pauzē, bet, uh, bet tiekamies atpakaļ jau pēc, uh, jā, pēc neliela pārtraukuma, lai turpināt ar uh, Katrīnas liecību par jauniešu vakariem. Where are you now when darkness seems to end? Where are you now when the world is crying? Say. atgriežamies no muzikālās pauzes. Jūs vēl joprojām klausāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Ar jums ir Santīna un Katrīna. Uh, un jā, varbūt, lai nedaudz paturpinātu par to, <laughs> ko mēs jau iesākām pirms uh, muzikālās pauzes, jā, tu sāki stāstīt par to, kā tu principā kā tu piedzīvo šos jauniešu vakarus, kā jauniešu vadītāji. Uh, varbūt ir kāds jauniešu vakars, kas tev ir um, tā spēcīgi palicis atmiņā, vai, vai tevi ļoti iespaidojis līdz šim. Nu, viens, kas man palicis prātā, ir tas, ko es iepriekš minējos. Es iepriekš teicu, ka mums ir šī sadarbība ar Albertiem Franciskiem, ka mums bija vasarā pārgājiens. Tas ir mazāk jauniešu vakars, <laughs> vairāk tāda jauniešu diena, ko mēs pavadījām kopā. Bet tas arī bija ļoti forši, ļoti skaisti. Mēs, te, mēs tajā dienā nogājām tikai 5 km, bet tie 5 km bija pa smiltīm un karstumā. Tā kā mēs viņus gājām kādas trīs stundas vēl pa lietu. <laughs> tā, tā bija ļoti jauka pieredze. Tāpēc tam, pēc tam mums vēl bija moments, kad, no, kad jaunieši taisīja šos skečus no, ar, no Bībeles fragmentiem. Tad mums bija pusnakts slavēšana, kas ar, ar ļoti palikusi atmiņā ar tieši to atmosfēru, kā visi draudzīgi sēž un kopā lūdz, kopā slavē. Un tas noteikti ir tāds ļoti labs iespējas, un es varu kā padomu dot nākotnē, ja jūs kādu no jums kādreiz plāno taisīt jauniešu vakarus, vai arī nu, tāds vakars, kas tā kā paliek pa nakti. Jums ir cilvēki pāri 18, lūdzu, taisiet brokastis 11. Ja mēs to izdarījām, tas bija vislabākais lēmums mūsu dzīvē. Jo, jo mums tiešām šī slavēšana sākās tikai neilgi pirms pusnakts, beidzās uz vieniem. Tad vēl lejā cilvēki turpināja runāt, ēst čipsus. Un, zinām, kā visi ir pieaugušie, neteiksim, tagad ejiet gulēt. Mēs jau tur arī paši sēdējām, runājām. Un tāpēc tam neviens negrib celties 9 no rīta. Protams. <laughs> Jā, ja tu līdz kādiem 2, 3 runā. Un tā kā, vien, tā kā brokastis pulksten 11. Tas bija, tā bija, tā bija brīnišķīga ideja. Un, un no mūsu jauniešu vakariem viens, kas man tā uzreiz nāk prātā, ir tieši pirmais, kas mums bija šajā sezonā, um, septembra beigās, kad mēs praktiski atklājām jauniešu vakara sezonu. Bija jauki tas, ka viņš pirmkārt notika ārā. Un, uh, tas bija jauniešu vakars, kad iemācījos, kad priesteris nedrīkst laist klāt pie kristīgām spēlēm. Jā, ah, man liekas, tas bija tas jauniešu vakars, kurš arī bija. jā, jā. jā tā, tā noteikti viena liekas man visvairāk <laughs> palikusi atmiņā, jo mēs ārā spēlējām. Um, nu, ieskicēšu, tā ir tāda spēle, kad ir divas komandas. Katrā komandā nu, nav svarīgi, cik ir cilvēki, kamēr ir pretī viens cilvēks. Un, kat, un, un abās komandās ir vienāds bībeles. Un es tagad būtu šīs spēles vadītāja, un divi cilvēki stāv viens pret otru, katram ir rokā bībele. Un es, piemēram, pasaku, otrā mūzika grāmatā, 20. pants, ne 20. nodaļa, 13. pants. Un kurš pirmais to pantu atrod un nolasa, Tā komanda iegūst punktus. Nu jā, mūsu komandai arī bija priesteris, kuram rīktīgi iznāca palīdzēt visiem. Nē, patiesībā man šķiet, tādēļ, ka priesteris bija manā komandā, uh, <laughs> man šķiet, ka mēs arī diezgan labi orientējāmies uh, Bībelē, un tur, un tur patiesībā no tās palīdzības tur, tur nebija šausmīgi daudz. Ne? Mm -hmm. nu, pēc, nu, pēc pirmās raundas vajadzēja pateikt priesterim, lai viņš ne, ja nevar gandrīz vai bībeli ārā <laughs> neatrod viņa vietā. <laughs> nu, bet, jā, tas bija tā riktīgi jautri, jo īpaši. Es domāju, manuprāt, visjautrākie jaunieši šakar ir tie, kur priesteri aktīvi iesaistās visā šajā spēlēs un aktivitātēs. Jo tad, ja mēs bieži vien priesterus redzam kā tikai, nu, kā priesterus, īpaši mēs tā kā ar viņiem komunicējam tikai svētajās misēs, mazliet ārpus un neko vairāk. Bet tad, kad atnāc kādu jauniešu vakaru, kur ir arī priesteris, kurš kopā ar tevi kopā dejo visas šīs tuvās <laughs> dēļas, līnijas, vai arī, vai arī palīdz tava, savai komandai uzvarēt visās spēlēs, kur iet runa par kristietību un bībeli. <laughs> Tas atskatīties uz viņiem. Nu, kā, nu, nu, tā kā tiešām uz cilvēkiem, tādā ziņā, ka tu redz ne tikai. Arī tu... uz uh, komandas biedriem, kuri jāuzrauga. <laughs> jā, noteikti tas. Bet jā, šī tā noteikti būtu divi mani spilgtākie iespaidi. Paldies, ļoti skaisti. Um, jā, man vēl ir uh, jautājums, kā tavuprāt, um, jā, kā tu varbūt esi sajūta uz to, kā Dievs tev maina, kā jauniešu vadītāju šajos vakaros, jo noteikti ja tu, ja tu ieliec tādā jaunā jomā, esot, esot jauniete, kura, kura pastāvīgi apmeklēs jauniešu vakarus, un tad pēkšņi esi jauniete, kurai šie jauniešu vakari ir jāorganizē, noteikti kaut kas, kaut kas tevī mainās, un noteikti Dievs, Dievam ir bijis kaut kāds plāns, un varbūt tu, kā, tu esi šī, varbūt šī plāna vidū, šī plāna darbībā, varbūt jau vari padalīties ar kaut ko, ko tu esi novērojis. Nu jā, nu pirmā, viena no pirmajām lietām, ko es iedomājos, man piedāvāja būt par jauniešu vadītāju es kaut kur lasīju, ka es nezinu precīzi, kā tur bija, bet ka Mozus 40 gadus ganīja aitas, lai pēc tam viņš varētu um, 40, cik viņš bija ilgi, 1030 gadus. Nu, jā, nu, es precīzi neatceros, bet tā teikt, Mozus um, ļoti ilgi ganīja aitas, lai viņš pēc tam varētu ilgi strādāt ar cilvēkiem, ilgi ganīt cilvēkus. Un tā doma ir tāda, ka jo ilgāk, nu, jo ilgāk tevi Dievs sagatavo, jo lielāks būs tavs um, iecerējums, ko Dievs ir tev devis. Un es, protams, nevaru teikt, ka esmu nenormāli ilgi kaut ko kaut kādas aitas ganījusi. Skatoties, kad man liekas, es pat viņām neesmu pieskārusies dzīvē, <laughs> kur vēl to ganu zili turējusi rokās. Jā, bet kā salīdzinājumu es varu pateikt, ka, nu, esmu tā kā lēnā tempā gājis iekšā visā jauniešu darbā no 16, 17 gadiem. Protams, mans lielākais atbalsta punkts ir, bijis, ir bijusi šī kristīgā nobeļa oāze. Sākumā kā dalībniekam, tad jau, kad man palika 18, 19, kā um, brīvprātīgiem, kā animatoram. Un jā, nu man 16 gados tas viss sākās ar slavēšanu savā baznīcā, īpaši tad, kad sākās viss karantīnas režīms. Um, es sāku spēlēt svētajās misēs, es sāku um, tur slavēt, tad man pievienojās viena meitene, koreiz, ko es toreiz nepazinu, bet tagad man ir tuva draudzene, ar kur mēs kopā sākām slavēt. Un tad, laikam, paējot, es sāku arī vadīt um, mazu jauniešu ansambli svētajās misēs. Un tas jau bija kā tāds, varētu teikt, pirmais solis. Un tad sākās laiks, kad es kļuvu par um, animatoru arī oāzē. Un tad tur arī viss sāka, sāka lēnām būvēties. Jo es visu šo laiku tur arī biju atbildīga praktiski tikai, nu, varbūt ne atbildīga, bet noteikti daļa no um, slavētāju komandas. Ar to lielākoties nodarbojos, bet šajā vasarā man arī vajadzēja būt par mazās grupiņas vadītāju, kas noteikti bija unikāla pieredze. Un, jā, viena lieta, ko es varu teikt, ir nekad Dievam nesaka nekad, jo viņš to uztver kā izaicinājumu. Kā piemēram, es nekad neteicu, ka aizlūkšu ar telefonu. Zini, ko es nedēļu vēlāk darīju? <laughs> es aizlūdzu ar telefonu. tāpat es, tāpat es to Andai teicu. Anna, vad, visu, Anna vadīja vasaras oāzi, un es viņai teicu, Klau, nu, lai arī kas būtu, lūdzu, neliec man pa mazajā grupiņā par vadītāju. Nu, varbūt tā kā vadītāja palīga maksimums, bet nekad par vadītāju. Un Anna man divas nedēļas vēlāk tur raksta, nu, jā, nu, sorry, mums trūkst animātori, kas ir uz vietas. <laughs> <laughs> un tās kļuva par vadītāju. Un jā, noteikti arī vispārējā pasaules jauniešu dienu brauciens. Un tā kā viss sagatavošanās braucienam arī bija sava veida izaicinājumi, bet pa, pašā braucienā, kad skaities viens no atbildīgajiem, viens no galvenajiem, brīvprātīgajiem, tev arī jārūpēs par tiem jauniešiem, lai viņiem visu laiku ir vislabāk, viņus ir jāuzvaktē savā ziņā, lai gan tu arī pats esi jaunietis. Praktiski tajā pašā vecumā, kā viņi vairāk vai mazāk. Un Bet nebija varbūt nekāda tāda konkrēta lieta, kas tā kā mani aizveda līdz tam, kam es esmu tagad. Bet jā, visas šīs mazās lietas, tā kā viņas saliekas un saliekas kopā, un kad tas aizveda līdz, jā, varētu teikt, tavam nākamajam lielajam checkpointam, tev, tavai lielajam, lielajam stop. Un tad, tur, tad tu tur kādu brīdi vienkārši pamarinējies, tad atkal dodies tālāk un turpini augt. Un vispār atbildot uz tavu jautājumu, <laughs> kā jā, jā, Vai tas man ir kaut kā izmainījis? Nu, man gribas teikt, jā. Realtāte tāda, ka es nezinu. Es, tā kā jau mums pašiem vienmēr no iekšpuses, mēs tā kā viss, mēs ejam cauri visam tam procesam, tā kā mēs no, ārpu, no iekšpuses nekad nevaram pateikt, vai kaut kas ir mainījies. Tāpat kā tad, kad mēs augam, mēs jau nekad neredzam, vai mēs esam izauguši vai nē. Mēs tikai dzirdam, kā tāda mums pasaka, kā mēs esam izauguši šo trīs gadu laikā. <laughs> Bet um, nu, man patiktu uzdomāt, ka jā, es noteikti sākusi vairāk ar, nu, vismaz no organizēšanas puses, vairāk sākusi domāt par to. Es noteikti palikusi, nu, tā kā va, sākusi vairāk runāt ar cilvēkiem tieši ar informācijas ievākšanu, jo tad, kad mēs sākām rīkot šos jauniešu vakarus, es jau arī pat līdz galam nezināju, kā un ko tur darīt. Un tad es, un man, mans kursa biedrs ir Baptists, un es kaut kādā veidā, uh, man sanāca sazināties ar viņu viņa draudzes jauniešu vadītāju, kurš ir bijis, um, un jo viņiem, viņa draudzē jauniešu vakar notikuši septiņus gadus jau. Aha. Jā, un viņš pats ir bijis, laikam, viena ar pus, divus gadus jauniešu vadītājs. Tā kā viņš noteikti bija mans liels, liels informācijas avots ar to, kā vispār jauniešu vakar notiek, kā viņus organizē. Jo viena lieta, ko mums ir jāmācās no tiešiem mūsu protestantu draugiem, ir tas, ka viņi māca novadīt jauniešu vakarus. Viņiem viņi rīko aktīvi, viņiem ir ak viņi parasti not ir um, tēmas, par kas ir aktuāls tajā brīdī. Viņam noteikti ir visas šīs spēles, viņiem cilvēki, kas māk runāt šiem jauniešiem, visas šīs lomas ir ļoti sadalītas un viņi zina, ko viņi dara. Un tā ir viena lieta, ko mēs joprojām, es joprojām mācos no viņiem. Un, jā, nu, godīgi sakot, es arī pati esmu kļuvusi <laughs> teoloģiski gudrāka, ja tā var teikt, vairāk iegais teoloģijā kopš sākuma vadīt šos jauniešu vakarus. Jo es pati pirms tam, nu, es pirms tam zināju kaut ko, bet varbūt arī nezināju nu, tik daudz. Bet, jā, bet par piemēru, kā man vajadzēja vadīt um, uzrunu um, tā kā no, no vienas tādas sērijas, kas saucās Pestīšanas vēsture, kur mēs, um, un man, mana uzruna bija par Mūzes pirmo grāmatu tieši līdz momentam, kad Ādams un Ieva izsūtīja projām. Un, kad, kad es lasīju šo materiālu, bija tik ļoti interesanti redzēt, lasīt šos vis, vispār to kontekstu, to aprakstu zem, kas zem tā visa notiek, kas tajā visā vecajā derībā notiek. Un, jā, nu vēl viens man tāds aspekts, kas, ko esmu pamanījis, ir tas, kas noteikti palikusi aktīvāka um, manas draudzes katedrālas dzīvē. Esmu tur, es tur kopā ar viņiem arī gāju svētceļojumā, pirmo reizi vairāk gadu laikā, kas varbūt nebija gudrākā ideja iet tieši ar katedrāli, jo viņi zina, ko viņi dara, un iet katru dienu 30 km. Un tas bija ļoti mokoši, bet man arī palīdzēja ļoti saliedēties gan ar priesteriem, gan ar visiem pārējiem draudzes locekļiem. Tā kā kaut kā tā es aprakstīju, es mazliet palikusi labāka visās jomās, bet nav nekas tāds varbūt manās acīs kaut kāds krāsas, kā esmu izmainījusies. Jā, nē, es noteikti domāju, ka tas ir. Um... Tas ir uh, darbs, kas ir tapšanas procesā. <laughs> jā. jā, un kā, un jā, kā noslēdzošais jautājums, um, kāpēc jauniešu vakari ir tik svarīgi? Jo viņi, ne, jo viņi pavisam noteikti ir svarīgi, ja jau, ja jau tik daudz jauniešu vadītāju par tiem cīnās un par to uh, par to neiznīkšanu cīnās un pat ir gatavi sevi novest līdz izdegšanas robežai, tad kāpēc, kāpēc tavuprāt, tie ir tik svarīgi? Nu jā, nu, es paskatīšos uz to no divām pusēm. Kā angļu valodā ir tāds koncepts kā third place, latviešu sakot, trešā vieta, trešā telpa. Un tas, tā doma zem tās trešās telpas ir tāda, ka mums ir, ka mums ir šīs divas vietas, kur mēs visu laiku, kur mēs visu laiku aktīvi esam. Tā ir skola vai darbs, un tās ir mājas. Varētu teikt, mājas pirmā vieta, um, skola darbs tā ir otrā vieta. Mājās mēs atpūšamies, tā ir pilnīgā relaksa zona. Es domāju, ka daudz kas mēģinājuši vai nu <laughs> mācīties mājās, vai arī jā, strādāt mājās, saprot, ka to ļoti grūti izdarīt, ļoti grūti pieslēgties mācīšanām, mācībām vai darbu mājās. Tomēr gribas atpūsties, īpaši, ja tu esi gultā. Toties, uh, skola vai darbs. Tā otrā lieta, tā ir tāda, kur mēs tā kā aktīvi visu laiku izmantojam smadzenes, ka tā ir praktiski tā vieta, kur mums ir jābūt tā, nu, 9 to 5, no 9 līdz 5 mūsu darba vieta vairāk vai mazāk. Um, šī trešā telpa, šī trešā vieta ir, um, ka, ka to parasti raksturo kā um, kafejnīcu vai kafijas veikaliņu, um, bibliotēku vai jebkuru vietu, kur tu vari satikties ar saviem draugiem ar pēc iespējas mazākām naudām, un kur jūs varat um, atpūsties, tā teikt, sociāli atpūsties. Tā ir tā, tā ir tā sociālā vieta, kur tu satiecies un, un kur tu, nu jā, kur, kur tu, kur tev notiek šī cita veida atpūta, kas tev nebūs mājās toties. Un ļoti bieži tagad iet arī runa par šīs trešās um, telpas izžus, izzušanu, jo kafejnīcas paliek arvien dārgākas, bibliotēkas paliek starp jauniešiem mazāk populāras. Un, un tad īsti paz, un jo īpaši um, tagad paliek arī augstāks laiks, nav arī īsti vietas, kur um, ārā satikties. Varbūt vasarā vēl varēja pasēdēt uz parkā, parunāties un tā, bet nu, kur tagad ārā satiksies ar kādu, ja ir tik augsts. Un Un, nu jā, un šī trešā un, un, un jauniešu vakari ir praktiski kā šī trešā vieta no vienas puses. Tā ir tā vieta, kur arī satikties ar saviem draugiem, ar citiem cilvēkiem. Tā ir vieta, kur iemācīties ko jaunu. Bet lielākoties, uz ko es arī cenšos likt uzsvaru, tā ir vieta, kur tu vienkārši parunājies. Kur tā ir vieta, kur tev nevajag maksāt, lai tu atrastos. Tev nevajag tur varbūt nu, speciāli baigi tālu braukt turien, jo mēs arī mūsu jauniešu vakarā cenšamies turēt vecrīgā, netālu no um, katedrāles, lai tā kā tā būtu pazīstamāka vieta, ne tik tāla visiem. Jā, un šī ir tā vieta, kur mēs praktiski sociāli atpūšamies, lai, lai nebūtu tā, ka vienkārši aizbrauc mājās un arī tur nosēdi. Jā, tas noteikti ir viens ļoti svarīgs aspekts tam visam. Un otrs arī ir, um, kad um, jā, jauniešu vakar ir svarīgi, lai tu varētu sevi turpināt um, stiprināt ticībā. Tāpat mm, kā, kā Bībelē rakstīts, ka dzelzi tā vīrs trin vīri no salmu pamācībām. Un tādēļ arī tie jaunieši vakar ir svarīgi, jo nu, tā kā mēs cilvēki, mēs neesam radīti būt vieni paši, mēs esam radīti būt sabiedriskas būtnes. Un savā ziņā tā ir mazliet, li, savā ziņā ir līdzīga arī ar ticību. Ir ļoti grūti uh, Eh, būt kristietim un būt vienam pašam. Ir grūti pie tā noturēties. Vienmēr man ir svētajā misē, bieži vien aizvelk man draugu pajautā, klau, cikos tu iesi. Un es pasaku, mums nu, iešu ar tevi ejam. Tas ļoti palīdz tāds aspekts, vai arī, kad man pajautā, vai tu gribi palūkties roškrūnu kopā. Vienam pašam iet svētajām misēm, visu laiku vienam pašam lūgties roškrūnu, vai arī vispārīgi lūgties vai aizlūgt, ir ļoti grūti. Bet tas ir tieši tas moments, kad tie jaunieši vakari nāk iekšā, kad uh, jauniešu vakaru vietu, kur mēs varam gan stiprināt sevi ticībā, gan stiprināt sevi ikdienas dzīvē, iegūt jaunus draugus, jaunus domu biedrus, īpaši arī šajā mūsu sekulārajā vidē, kur es, es piemēram, nezinu, kur citi dodas uz um, um sko akadēmijām, skolām. Piemēram, es mācos mūzikas akadēmijā, kas noteikti nav viskristīgākā um, vide. Zinu dažus kristīgākas <laughs> Un jā, un ja man būtu tikai akadēmija, nu es pieļauju, jo pati arī visā tajā iekristu iekšā, jo ir, ir ļoti grūti stāvēt vienam pašam pret pilnīgi visiem. Tādēļ jauniešu vakar tā ir tā vieta, kur tu vari savā ziņā atpūsties no ikdienas cīņas. Oh, paldies tev! Bija ļoti, ļoti skaisti teikts, un uh, es ceru, ka tas um, kādu jaunieti varbūt, kas klausās šovakar, uh, tas jā, viņi iedrošina apmeklēt vairāk jauniešu vakarus vai nu sev tuvumā, vai arī lūk, šis ir arī uzaicinājums nākt uz jauniešu vakariem, kurus organizē Katrīna Domeniko, Marija un Hairo. Jā, un, jā, un ja tu neesi jaunietis un tu klausies, un tev šķiet, wow, šis ir tik brīnišķīgi un tik skaisti, un tu pazīsti kādu jaunieti, kam šis varētu noderēt, tad, tad noteikti padalies. Un jā, visi ir ļoti laipni un mīļi gaidīti. Tā kā, jā, paldies tev, Katrīna. Paldies, ka tu padalījies. Paldies, jā, pieļaut burvīgi. <laughs> Paldies, ka uzaicināji. un, mēs, jā, un mēs tiekamies jau nākamnedēļ. Šis bija raidījums. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Ar jums bija Santīna un Katrīna. Un, jā, klausītāji, lai tev svētīga nedēļa. Tā! Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs!